Assalamu alaikum. Da li žena kada klanja i obuje čarape treba da pokrije i stopala haljinom iako je obuvena? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah. <clears throat> Ako je, znači, odjećom prekrvena njeno stopalo, nema obaveze, znači posebno da, da haljina prekriva. Ako nije, stopalo, znači preko jednom čarapom, u tom pitanju, znači, jedan dio leme dozvoljava da žena, ako ima dugo haljinu, da može da klanja u takvom, znači, ako je dugačka haljina. Ali u osnovi, ako ima nosi čarapom, znači, alhamdulillah, takav način je rečila problem pokrivanja.